Sura 15. Al-Hijr Hijr Objavljena u Mekki. 99 ajeta A'udhu billahi minas shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milosti Allaha, samilosnog. Alif lam ra Tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Alif Lam, Ra. Ovo su ajati knjige Kur'ana jasnog. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين زجالي će nevjernici često što nisu postali مسلماني ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون Pusti ih neka jedu i naslađuju se i neka ih zavara nada. Znaće oni. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ A mi smo uništavali gradove samo u određeno vrijeme. ما تسبق من امه اجلها وما يستاخرون Ni jedan narod ne može ni ubrzati, ni usporiti konac svoj. وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون Oni govore, ej, ti kome se Kur'an objavljuje, ti si u istinu lud. لو ما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين Zašto nam meleke ne dovedeš, ako je istina što govoriš? ما ننزل الملائكه الا بالحق وما كانوا اذا منظرين Mi meleke šaljemo samo s istinom, a tada im se ne bi dalo vremena da čekaju. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafirun. Mi u istinu Kur'an objavljujemo i zaista ćemo mi nad njim bdjeti. ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين I prije tebe smo poslanike prijašnjim narodima slali. وما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون I ni jedan im poslanik nije došao, a da mu se nisu narugali. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين Eto tako mi, Kur'an, uvodimo u srca nevjernika. لا يؤمنون به وقد خلت سنه الاولين Oni u nj neće vjerovati, a zna se šta je bilo s narodima davnošnjim. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون Kad bismo njih radi kapiju na nebu otvorili i oni se kroz nju uspinjali. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون Opet bi oni zacijelo rekli, samo nam se pričinjava, mi smo ljudi opčinjeni. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين Mi smo na nebu sazviježđa stvorili i za one koji ih posmatraju ukrasili. وحفظناها من كل شيطان رجيم i čuvamo ih od svakog šeitana prokletog. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين A onoga koji kradom prisluškuje, stiže svjetlica vidljiva. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون A zemlju smo prostrli i po njoj nepomične planine razbacali i učinili da na njoj sve smjerom raste. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين I dajemo vam iz nje hranu, a i onima koje vi ne hranite. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إلا بقدر معلوم I ne postoji ništa čije riznice ne posjedujemo, a od toga mi dajemo samo onoliko koliko je potrebno. وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين Mi šaljemo vjetrove da oplođuju a iz neba spuštamo kišu da imate šta piti. Vi time ne možete raspolagati. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون I samo mi dajemo život i smrt. I samo smo mi vječni. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين I samo mi znamo one koji su vam prethodili. I samo mi znamo one koji će poslije doći. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم A on, gospodar tvoj će ih zaista sve sabrati. On je mudar i sve zna. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون Mi smo stvorili Adema od ilovače, od blata ustajalog. والجان خلقناه من قبل من نار السموم A još prije smo stvorili džine od vatre užarene. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون I kad gospodar tvoj reče melekima, ja ću stvoriti čovjeka od ilovače, od blata ustajalog. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين I kad mu dam lik i u nju dahnem dušu, vi mu se poklonite. فسجد الملائكة كلهم أجمعون I svi meleki su se zajedno poklonili. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين Osim Iblisa, on se nije htio s njima pokloniti. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين O Iblise, reče on, zašto se ti ne htjede pokloniti? قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون Nije moje, reče, da se poklonim čovjeku koga si stvorio od ilovače, od blata ustajalog. قال فاخرج منها فإنك رجيم Onda izlazi iz dženneta, reče on, nek si proklet وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين i neka se prokletstvo zadrži na tebi do dana sudnjeg. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون Gospodaru moj, reče on, daj mi vremena do dana kada će oni biti oživljeni. قال فإنك من المنظرين Daje ti se rok, reče on, إلى يوم الوقت المعلوم Do dana već određenog. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين Gospodaru moj, reče, zato što si me u zabludu doveo, ja ću njima na zemlji poroke lijepim predstaviti i potrudit ću se da ih sve zavedem. إلا عبادك منهم المخلصين Osim među njima, tvojih robova iskrenih. قال هذا صراط علي مستقيم ove ću se istine ja držati, reče on. Inna ibadi lejsa laka alaihim sultanun illa mani tabaaka minal gavin. Ti nećeš imati nikakve vlasti nad robovima mojim, osim nad onima koji te budu slijedili, od onih zalutalih. وان جهنم لموعدهم اجمعين Za sve njih mjesto sastanka džehennem će biti. Laha لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم On će sedam kapija imati, i kroz svaku će određen broj njih proći. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun Oni koji su se Allaha bojali i onog što im je zabranjeno klonili, oni će u džennetskim bašćama pored izvora biti. ادخلوها بسلام آمنين Uđite u njih sigurni, straha oslobođeni. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين I mi ćemo zlobo iz grudi njihovih istisnuti. Oni će kao braća na divanima, jedni prema drugima sjediti. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين Tu ih umor neće doticati. Oni odatle nikada neće izvedeni biti. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم Kaži robovima mojim da sam ja zaista onaj koji prašta i da sam milostiv. وأن عذابي هو العذاب الأليم ali da je i kazna moja doista bolna kazna. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ I obavijesti ih o gostima Ibrahimovim. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون Kada su mu ušli i rekli mir, on je rekao mi smo se vas uplašili. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم Ne plaši se, rekoše, donosimo ti radosnu vijest. Učena sina ćeš imati. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون Zar mi donosite radosnu vijest sada, kad me je starost obhrvala, reče on, čime me radujete? قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين donosimo ti radosnu vijest koja će se doista obistiniti, rekoše oni, zato nadu ne gubi. Kale o men jakunatu mir rahmeti rabbihi illa dolun. Nadu milost gospodara svoga mogu gubiti samo oni koji su zabludjeli. reče on. قال فما خطبكم أيها المرسلون I upita, a šta vi hoćete, o izaslanici? قالوا إنا أرسلنا إلى قوم smo poslani narodu nevjerničkom, rekoše. Illa ala lutin inna lamu neđuhum Samo ćemo svu lutovu čeljat spasiti. Illa mraatahu qad قدرنا إنها لمن الغابرين osim žene njegove, ona će, odlučili smo, sa ostalima kaznu iskusiti. فلما جاء آل لوط المرسلون I kad izaslanici dođeše lutu, قال إنكم قوم منكرون on reče, vi ste doista ljudi neznani. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون Ne, rekoše oni, donosimo ti ono u što ovi stalno sumnjaju, واتيناك بالحق وانا لصادقون Donosimo ti ono što će se sigurno dogoditi, a mi zaista istinu govorimo. فأسر بأهلك بقطع من الليل والتقوى واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون Izvedi čeljat svoju u gluho doba noći, a ti budi na začelju njihovu i neka se niko od vas ne osvrće, već produžite u pravcu kuda vam se naređuje. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ I mi smo mu objavili ono što će se zbiti, da će oni, svi do posljednjeg, u svitanje uništeni biti. وجاء أهل المدينة يستبشرون U to dođeše stanovnici grada, veseli. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون Ovo su gosti moji, reče on, pa mene sramotite. واتقوا الله ولا تخزون I bojite se Allaha i mene ne ponizujte. قالوا أولم ننهك عن العالمين A zar ti nismo zabranili da ikoga primaš? Povikaše oni. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين Ako već hoćete nešto činiti, eto kćeri mojih, reče on. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون A života mi tvoga, Oni su u pijanstvu svome lutali. فأخذتهم الصيحة مشرقين I njih je zadesio strašan glas kad je sunce izlazilo. فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سِجِّ I mi smo učinili da ono što je gore bude dolje. I na njih smo kao kišu grumenje od skamenjene gline sručili. ان في ذلك لايات للمتوسمين To su zaista pouke za one koji posmatraju. وانها لبسبيل مقيم On je pored puta i sada postoji. ان في ذلك لايه للمؤمنين To je doista pouka za one koji vjeruju. وان كان اصحاب الايكه لظالمين A i stanovnici Ejke su bili nevjernici. فانتقمنا منهم وانهما لبامام مبين Pa smo ih kaznili i oba su pored puta vidljivi. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين I stanovnici Hidžara su poslanike lažnim smatrali. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ A mi smo im dokaze naše bili dali, ali su oni od njih glave okrenuli. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين Oni su kuće u brdima klesali, vjerujući da su sigurni. فأخذتهم الصيحة مصبحين Pa i njih u svitanje strašan glas zadesi. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون I ne bijaše im ni od kakve koristi ono što su bili stekli. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل Mi smo nebesa i zemlju i ono što je između njih mudro stvorili. Čas oživljenja će zacijelo doći. Zato ti velikodušno oprosti. Inna ربك هو الخلاق العليم Gospodar tvoj sve stvara i on je sve znajući. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم Mi smo ti objavili sedam majeta koji se ponavljaju i Kur'an veličanstveni ti objavljujemo. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين Ne pružaj poglede svoje na ono što mi dajemo, na uživanje nekim od njih, i ne budi tužan zbog njih, a prema vjernicima blag budi. وقل إني أنا النذير المبين I reci, ja samo javno opominjem. كما أنزلنا على المقتسمين Kao što smo sljedbenike knjige opomenuli, الذين جعلوا القرآن عضين One koji Kur'an na dijelove dijele. فوربك لنسألنهم أجمعين I tako mi gospodara tvoga, njih ćemo sve na odgovornost pozvati. عما كانوا يعملون za ono što su radili. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين Ti javno ispovijedaj ono što ti se naređuje i mnogo božaca se okani. Inna kafajna kal mustahziin. Mi ćemo te osloboditi onih koji se rugaju. Allazina yaj'aluna ma'a Allahi ilahan akhar. fasawfa ya'lamun Koji pored Allaha drugog Boga uzimaju i znaće oni. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون Mi dobro znamo da ti je teško u duši zbog onoga što oni govore. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين Zato veličaj gospodara svoga i hvali ga i molitvu obavljaj. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين I sve dok si živ, gospodaru svome se klanjaj.